e gjithësisë, ndërsa përshëndetjet, të mirat, salavatet e Zotit Xhele Xhelaluhu, të gjitha të tubuara te më i miri njerëzimit, Muhamedi, alejhi salatu ve selam, pastaj mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e nëntë me radhë mbi këtë varg të ligjëratave mbi veçoritë e qytetërimit dhe civilizimit islam. Shpresoj me lejen e Zotit Xhele Xhelal që të jetë e parafundta që ta përmbyllim këtë varg të ligjëratave me dhjetë, ngase qëllimi ishte që t'i theksojmë disa pika të përgjithshme, ngase detalet e këtyre pikave janë të, të panumërta. Pra është për qëllim me e pru një, një esencë dhe një rregull parim të përgjithshëm, e shembujt e këtij parimi se si zbatohen në praktikë janë janë të shumë. Andaj sot me lejen e Zotit Xhele Xhelaluhu do t'i përmendim vetëm dy veçori, ngase njëra prej dyjave njëzet e një veçori dhe të gjitha thamë se janë veçori me të cilat feja e Zotit Xhele Xhelaluhu dallohet nga sistemet e tjera dallohet nga sistemet e tjera veçoria e njëzet e dy me radhë është se qytetërimi islam është i vetmi qytetërim ku e merr parasysh takatin e njeriut karshi të vërtetave dhe meseleve të cilat obligohet me i ditë. Pra, kjo është mesela të cilën dijetarët e kanë quajt el muxhtehid idhe xhtehed, kur studiusi të studion, jo gjithmonë ia qëllon. Ndonjëherë gabon, dhe ndonjëherë ia qëllon. E tani, në qytetërimin islam ekziston që njeriu nëse jep skajshmërisht takatin e tij në hulumtimin e të vërtetës, në kërkimin e dijes, në orvatjen e tij për ta gjetë të vërtetën dhe rrugën e drejtë, atëherë nëse ky e ka harxhu tërë energjinë, dhe në fund nuk ia ka qëllue në qytetërimin islam dallon nga, nga të tjera. Andaj, kanë thonë dijetarët, veçoria 22 është se në qytetërimin islam, ai që ia qëllon i ka dy shpërblime, ndërsa ai i cili gabon e ka një shpërblim. Ka thonë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Ha, del, xhehede, xhuhd, e ka një shkronjë e cila është e e barkut. Apo ngase shkronjat në gjuhën arabe, që ç'kanë përmend dietarët e gjuhës dhe dietarët e lisonetit si Sheikhul Islam Ibn Qayyim el-Xheuzije kanë argumentin e vet. Pra veç shprehja si është ndërtu, e ka argumentin e vet. Do ta përmendmi këta që t'jetë e qartë fotografia pastaj në, në ata që çfarë po flasim. Po xhuhd, domethonë, krejt takatin tanë e nxjerr jashtë. Sikur që e nxjerr shkronjën ha dhe s't'jet më frymë. Xheh. S'ka përtej, s'ki ku me shku më. Ixhtehede është me nxjerr krejt takatin për jashtë. Ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur gjykatësi, ai i cili po hulumton diçka, e jep kit takatin fa asab, edhe ja qëllon. Ja qëllon të vërtetës. Felehu exhran. Ai ka dy shpërblime. Nja për mundin, dy, se ja ka qëllu. E nëse jep xhuhd, ka thonë pejgamberi alejhi salatu ve selam, fe akhtae dhe ja, ja huq, ja e gabon, hulumton, hulumton, hulumton, maksimum hulumton. Dhe do ta përmendmi se këtu çfarë është për qëllim, hulumton. Dhe ja huq, ka thonë alejhi salatu ve selam, ai e ka një shpërblim. E e ka një shpërblim. Hadithin e ka nxjerr Imam Buhariu. Kjo vllezër është bazamenti i këtij e, i kësaj veçorie të qytetërimit islam se në fenë tonë nuk ekziston dënim me maksimum të takatit nëse ja ka huq apo që ta kesh surën të qartë një njeri maksimum e ka lyp Zotin Maksimum e ka lyp çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Maksimum skajshmërisht në takatin e vet ka lyp, ka dëgju, ka kërku, është interesu, ka shfletu, ka udhtu, ka rrugtu. E kështu me radhë për çfarë me ditë cila është vepra që e kënaq Allahun dhe e, ajo është rruga e drejtë e Zotit vet xhelle xhelalu. Dhe në fund ja ka huq. Zoti Jonë xhelle xhelalu e merr parasysh takatin. E tani parashtrohet pytja. E pse Allahu xhelle xhelalu ka thonë në Kur'an që shumica e njerëzve janë n'zjarr? A vjen kjo ndesh me këta? Jo. Ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, sepse Zoti Jonë xhelle xhelalu po na lajmëron për realitet dhe jo që vjen kontekst me këtë rregull. E qysh ngase shumica s'e japin takatin. A është e qartë? Nëse thotë dikush, po kjo rregull vjen ndesh se shumica ka thanë Allahu xhel janë n'zjarr, por ato shumica tok nuk e kanë dhon mundin. Dhe na jemi dëshmitar me sytë e tonë, me veshtë e tonë, me shqisat e tona se njerëzit nuk e japin mundin. Nëse dele shëtitësh nëpër rrugë, i gjen njerëzit se ata as nuk flasin për Zotin, as për pejgamberin dhe as nuk janë duke kërku meselet e fesë. Madje ti në shpi tane, e në punën tane, e aty ku qarkullon ti, e gjen këta dukshëm. Nuk i intereson. Kjo mosinteresimi, s'jemi na të fol për këta. Kur njeriu nuk i intereson, nuk e çan kokën, kësaj i thonë irad, kësaj i thonë kthim shpine, por nëse ai e jep mundin e vet, e jep takatin e vet, Qaq sa ja ka dhan Zoti vet Xhelle Xhelaluhu, nëse ky e harxhon këtë energjinë në kërkimin e të vërtetës dhe në fund ja huq. A është e drejtë Allahu me dënu? Jo, Allahu Xhellual nuk e dënon. Wa ma rabbuke bi dhallamin lil abid. Zoti jot nuk i ban kurkujt zullum. Se kjo i bje zullum. Ma e thot, o zot, krejt e kam, krejt i kam lyp, krejt e kam kërkue. Apo, andaj prej këtu vëllezër kanë ardhë medhhebet. Këtu kanë ardhë medhhebet. Andaj Shejhul Islam Tejmije ka thonë ai cili nuk i arsjeton divergjencat dhe dallimet e medhhebeve, ai nuk e di çfarë takati është harxhu për ta. Apo, që më thotë, dikush, Ebu Hanifja s'ka pas shumë hadith ai, s'ka dit hadithe, por ky nuk e di çka ka harxhu ai, prej takatit. Ky prej në qajtori, thotë, ai s'ka dit shumë. Ai sunetin apo pak në kundër në kundërthënie është kanë me sunetin. Kjo është rrezik i madh e kështu me radhë. Andaj vëllezër, në shtetërimin islam ekziston se nëse jepet mundi skajshmërisht, kur thamë skajshmërisht, këtë takatin e jep dhe në fund ja huq. Ja huq apo për shembull na çuditmi me disa fjalë dhe mendime të dietarëve të vjetër se si ka pas mundësi me e pas këtë mendim. Apo, qysh ka pas mundësi? Dhe na quditmi, dhe realisht duhet m'u qudit me këtë quditmen tonë, se na s'kena dhanë takatin e tij as sa grimca. Për shembull, unë dhe ti, karshi ni meseles me imam Shafiiun. Na merr mendja se na e kena ma mirë, imam Shafiiu qëtu ka gabu, për shembull. Apo, Apo me Ebu Hanifën, na një mesele dhe ai një mesele. Na e merr mendja se na pak ma mirë e kena dirak pi pejgamberit, sallallah, dirak, apo një me imam Ahmedin, e kemi kishe na pak ma mirë, apo me imam Malikun, e kështu me radhë. Kjo injoranca, pikrisht palca e injorancës. Kur na me këtë mund të vogël, me këtë panjohuri, me këtë mosdhanëme takatit, na e merr mendja, Mendja veç na e merr, jo realiteti, na e merr mendja se na jemi pak ma afër te Allahu, si ja kemi qëllu qësaj mesele. Andaj vëllezër, nuk duhet kështu me i shikue sendet. Nuk duhet kështu me i shikue sendet. Për shembull Abdullah ibn Abbasi të nderuar vëllezër, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmetohet prej tij që e ka pa të lejuar martesën mut'a, martesën përkohësisht dhe nuk i ka arrit pezullimi. Tash neve na ka arrit, apo? Na ka arrit krejtve se nuk ka martesë për dhjetë orë. Kjo është e njohur te muslimanët krejt, te ehli suneti. Ça bahet me Ibn Abbasin? A mujna tash me, me, me hedhë vner mbi ta? Qysh s'e ki ditë? Vallahi, krejt njohuritë tona çka janë? Nuk i afrohen një pikës të diturisë së tina. Një pikë ujë, apo një pikë ujë me një oqean. Krejt bashkë na m'u mbledh dhe me e mat dijen ton me të Ibn Abbasit, kish rëndu një pikë e atij karshi krejt neve. Derisa turxhuman el Kur'an. Aq Kur'anin e njeh. Ka lut për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vllezër, në fenë islame nuk ka ti a ja ke qëllu, a s'ja ke qëllu. Sa ke dhanë mund. Sa ke dhanë mund. Dhe për këta vllezër ka shumë shembuj, do ta përmendim vetëm një nga më të çuditshmit e pastaj ti krahaso, nëse ke mundësi me, me krahasue. Të nderuar vllezër ju e dini se Shejhul Islam ibn Tejmije, Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tejmije, njëri prej dijetarëve më të shquar të historisë islame, është marrë shumë me kundërpërgjigjen ndaj kujt, ndaj filozofëve. Dhe filozofët vllezër janë kategori Goxha e koklavit me i bo demant. Se kanë hynë në detale të detaleve të shumë të komplikume. Apo derisa Ibn Tejmija, rahimehullah, e kanë ndalue se një njeri i cili s'ka dije t'Kur'anit dhe sunnetit dhe nuk ka imunitet të imanit me hynë në librat e tyne. Se s'ka dikush që ka hi, madje edhe prej të mdhejve, vetëm se është ngatërrue. Pra ky është marrë me këta, dhe i njef shumë mirë, i njef shumë mirë. Edhe ata prej muslimanëve, por edhe ata të cilët kanë qenë nga, nga grekët e vjetër. Të nderuar do ta citoj një fjalë të Shejhul Islam ibn Tejmijes, çfarë thotë për ta? E ata çka thonë, çka s'thonë? Illa idha ba'ath Allahu ilejhim rasulan falam yattabi'uh. Përveç thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, nëse Allahu jau ka dërguar një pejgamber e ata nuk e kanë ndjek. Apo për shembull një filozof në të kaluarën, apo dikun gjetiu, ku ta di ku, hulumton, hulumton dhe përfundon konkludimet e veta, maksimum e lip zotin, maksimum mundohet me ditë cila rruga e drejtë. Janë dy mundësi, ose në kohën e tij ka pejgamber, ose s'ka pejgamber. Si të ketë pejgamber, s'arsyetohet për këto konkludime, se ja ka çu Allahu pejgamberin. Nëse s'ka pas pejgamber, Po mos me kon pejgamberi alejhi selam, që na mëson neve fenë, na mëson Kur'anin, na mëson hadithin, na mëson sendet edhe të të të logjikave. Këto vëllezër neve na kishin përbi. Sikur që përbin diçka, qashtu na kishin përbi. Aq fell kanë hinë meselet. Mirëpo shih, Shejhul Islam Ibn Tejmije, thotë se nëse ata kanë qëllu në një kohë, që s'ka pas pejgamber dhe kanë konkludu, nuk nënkupton se i dënon Zoti jonë Tebareke ve teala gjithashtu Shejhul Islam Ibn Tejmije ka të shkruar një libër mbi mbi këtë pikë, mbi këtë hadith të pejgamberit alejhi salatu selam, libri titullohet Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mundi me e gjet librin është edhe i përkthyer në gjuhën shqipe ku e ka shpjeguar Shejhul Islam Ibn Tejmije këtë veçori të qytetërimit islam, dhe ajo është se ngritja e qortimit dhe e barrës mbi dijetarët e mëdhoj ku kanë gabu. Ku kanë gabu. Dhe kjo veçori vëllezër, thashë ka shumë shembuj, por neve do ta përmbyllim me kaq. Pastaj veçoria e 23. Dhe këtu do të ndalemi pak më gjatë. Veçoria 23, të nderuar vllezër, thotë kështu. është veçori e qytetërimit islam se shoqëria islame kujdeset për normat e Allahut xhele xhelaluhu në univers dhe shoqëri. Edhe një herë përsërisim, pastaj do t'i sjellim shembujt të kësaj veçorie. Shoqëria islame kujdeset me përpikmëri që të ruhet mos vjen ndesh me ligjet e Allahut në univers dhe në shoqëri. Çka do me thonë ligji i Allahut në univers dhe ligji i Allahut në shoqëri? Para se me hy me pru shembuj, këto dy terme duhet me u sqaru. Ligji i Allahut në univers, domethënë çdo ligj që Allahu e ka vendosë me një formë dhe një trajtë, ajo gjithmonë punon qashtu. Shembull, Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu e ka bo që uji ku do që derdhet e laget vend, përveç nëse është ai vendi që s'e pranon ujin. Për shembull, e marr mermerin dhe e lag me ujë. A laget? Nuk laget. A është ky që nuk lag? Jo, ky lag. Dhe e ban të njomë vendin. Por ai nuk e pranon. Apo? Për shembull, nëse e marr arin, apo argjendin, dhe e vendos në ta ujin, a mundesh me fut mrenda? Jo. Sipërfaqen mundesh me me e lag, por mrendë s'mundesh me shti me e lag argjendin ose arin. Pse? Ngase nuk pranon ai. Dhe kjo ligji i arit, ndërsa uji uji ligj e ka me lag. Apo shembull tjetër, që e kanë pru dijetarët. Kan thënë, nëse uji merret dhe vendoset në temperaturë të caktume, për shembull 100 gradë Celsius. Çfarë i ndodh ujit? Vlon. Gjithmonë vlon, gjithmonë vlon. Vnë, vendose n'100 gradë, vlon. Ajo vlon edhe ma pak, po po e marrim një shembull. Dhe kjo është ligji i Zotit, vllazën. Gjithmonë uji 100 gradë, vlon. Vlon. E, e vendos ujin, vlon. E merr një ujë tjetër, e vendos në nxehtësi, vlon. Dhe zjarri gjithashtu, djeg, gjithmonë djeg. Përveç raste të caktume, kur Allahu ja merr këtë këtë veçori. Këto vëllezër quhen në sheriat dhe në shkenca të ndryshme ligjet e universit. Kjo janë ligjet e universit. Kjo është ligji i universit. Pra uji vlon në gradë të caktume. Zjarri djeg në vende të caktume, e kështu me radhë. Dhe kësi shembuj ka shumë. Kësi shembuj ka ka shumë. Pastaj ekziston ligji i Allahut në shoqëri. Ligji i Allahut në shoqëri është që kur të bahet gjunah, zbrit dënimi. A është ligj? Është i njëjtë sikur ligji i vlimit të ujit. 100 vlon. Kur të mrrijë, supozimisht, mos e merrni tash 100, 100 gjunahe, supozimisht, duhet me vlu njeri. E tash parashtrohet pyetja se dikush i ban 200 edhe s'vlon. për një pengesë të caktuar. Cila është pengesa nuk e di. Ndoshta e ka një iman, një vepër të imanit të mirë, e pengon me gjithmonë kur të mrrijë mëkati aty, kjo ia ftof. Apo? E ftof. A, ose e ka ndonjë raport me Zotin Xhelle Xhelaluhu edhe kur të mrrijë 200 numri i mëkateve, nuk djeg. Pse? Se e ka një raport me Zotin e vet tebareke ue teala. E kështu me radhë. Por ligji thotë se kur të mrihet 200 mëkate me zbrit dënimi. Apo? Po. E vëllezër këta shoqëria islame e merr parasysh. Për shembull neve kur i thojmë njerëzve, mos bëni gjynahe, se ka dënim. Ai thotë, po, po kqyr filani, kqyr filani, kqyr filani, ku a fjala jote? Shkon gjen shembull ku ndoshta për një pengesë e caktuar nuk ka zbrit pasoja e domosdoshme dhe ky e merr argument për këtë se kjo ky parim dhe ky rregull nuk është i saktë. Për shembull, neve i themi njerëzve se ai i cili s'fal namaz, apo s'mundet kurrë me kanë i lumtur. Apo gjithmonë do t'i vjen dënimi dhe ky tash thot prit, o hoxhë gabim kejt kjo. Qe filani, filani, filani, kqyre. Dhe ky e shef të jashtme nuk e shef të brendshme. Apo ose neve i themi, kush nuk bën ibadet Allahut, Allahu ia merr pasurinë. Dhe thot po, kqyre filani, filani, filani, s'ja ka marr pasurinë. Ti po thu kur të vlojë njëqind, vlon, pse s'ka vlue? E vëllezër, neve këta tani do ta diskutojna. Edhe pse kjo temë e madhe, temë e madhe ka diskutuar Shejhul Islam Ibn Kajim el Xheuzi në një libër të veçantë Normat e Zotit në univers dhe shoqëri. Dhe këtu ju përzihet disa njerëzve. Ju përzihet. Thot për shembull, ka thënë pejgamberi se pse s'po ndodh. Ky nuk e mat, o kushtet s'i ka plotsu, o Çka? Ka pengesë. Për shembull, ne i themi uji i lag, namazi qetëson. Njëjt. Ky thot, unë qita aty nxjerr ujë, s'po lagët, s'po qetësohet. Çfarë i themi? Mos je tu e nxjerrë në mermer. Heke mermerin. Apo, heke tokën e cila s'pranon ujë. Heke tokën jo pjellore. Sjelle një tokë pjellore. Pastaj nxjerre ujin, do e mos ka me ta dhonë bereqetin. A është e qartë? Kjo është për qëllim ligji i universit dhe ligji në në shoqëri. Tani vëllezër, veçori, veçoria 23 është se shoqëria islame për dallim nga shoqëritë tjera i ruhet ligjeve të Zotit në shoqëri. Qysh u ruhet ligjeve të të universit. Për shembull, krejt njerëzit bashkarisht i ruhen mos me prek zjarrin, se djeg. Si djali i muslimanit, si djali i jo muslimanit, të dy prind ju thonë mos te zjarmi. Mos te rryma. Mos kca prej këtu se mbytesh. A i thonë këtë njësoj. Se s'ka dallim. Se osht kjo ligj. Mos e prek thotë se djeg. Mirëpo për dallim nga jo muslimanët, shoqëria muslimane i ruhet ligjeve në shoqëri. Cilat janë ligjet në shoqëri? Do t'i shohmi. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu Pra, popujt e kaluar, dhe zë. Allah i ka thonë, mo, se të gjen qe kjo. Mo, se të gjen qe kjo. Dhe, dhe i ka gjetë. Tani Allahu neve na thotë, hel jandhurun, ça janë tu pritë? A mos mendojnë se kanë me i ikë qatij ligji? Thotë Allahu xhelle ue ala, felen, kur për të ardhmen, len texhide li sunnetil-lahi tebdila. Kur ligjit t'Allahut s'i gjen ndryshim. Wa lan tajida li sunnati llahi tahwila dhe ligjit të Allahut s'mundesh m'i gjet çfarë? Tjetërsim. Apo uji vlon n'100 gradë. Gjunahi n'100 vlon. E ka ka poplin e Nuhit vërshimi, poplin e Lutit dënimi, poplin e Hudit dënimi, poplin e Ibrahimit dënimi, poplin e Musait, Firaunin dënimi. Është zbatu ligji te ke, te krejt fasikinjtë, te kejt kafirinjtë, është zbatu ligji. Tani Zoti jonë xhelle ue ala i pyjt njerëzit, nga Muhammedi a.s. e këndej, çfar janë tu prit? Nëse i meni ju plus plus, atyneve ju ka dalë kaq, juve sa do me ju dalë? Andaj është kjo për me ditu vlezër shumë. Ngase nëse një gjunah e ka bo poplin e nuhit me e kaplu dënimi, neve çka na shpëton? Çka e kemi na Allahun? A ata janë kon rob na jena rob? Ata njerëz na njerëz? Atyre u ka ardh pejgamberi neve pejgamberi? Çfarë presim? Andaj Allahu xhelle xhelalu e ka po, pohue se s'ka mundësi me mos me funksionu ligji. Dhe këto norma janë shumta. Do t'i përmendim disa prej prej tyre, të cilat norma kanë funksionu te të kaluarit e pritet me funksionu dhe te Ata çka kanë shumë komoditet. Pra Zoti jonë xhelle thot n'surën Isra ajeti 6 16. Kur dojmë me shkatrru një popull, i mormi ma pasanikat e tyne, ma njerëz me komoditet të lartë dhe i bëjmë udhëheqës të atij vendi. Fe feseku fiha, ata domosdoshmërisht bojnë gjunah. Kini pa njeri që shumë komoditet ka, i shkon menja te Zoti, rrallë. Miliarder e ka gajlën e muslimanëve rrallë. Allahu thotë fefese menjëherë ata bëjnë fas, fisk. Pra me ia mundsu njënit sot me hip n'pozitë t'lartë. Çfarë bën ai? Ndryshon atë, a ndryshohet ky? Ndryshohet ky? E djeg, domo e djeg. Tani, njëjtë është vëllezër komoditeti i lartë, thotë Allahu xhelle ue ala, nëse me një popull janë bo udhëheqës, ata çka kanë shumë komoditet, e kanë hak azapin. E tash çfarë mundet me e pengu këtë azap, Nuk e dina. Ka shumë pengesa. Prej pengesave cilat janë, kanë thënë dijetarët, mundet me ekzistue në to njerëz të mirë. E derisa të vdesin ato, nuk e ban Allahu shkatërrimin. Tjetra, ka mundësi e shtyn Allahu që të mledhet numri më i madh i atyre që kanë komoditet. Apo, për shembull ka mundësi janë 10, 20, Allahu i ban më shumë që të mledhen 500 e me 500 i kap. Apo, Edhe vllezën, maje men, ky është ligji i Zotit, kur kom, ata çka kanë komoditet dhe pasuri, dhe janë njerëz të shfrenuar, t'i kenë pushtetin n'dorë, është plotësu me vlu ujë, pritet me vlu. A e kuptut? është plotësu ligji për m'u vlu. Ka mrri temperatura, tani vllezën, dunja, a ka mrri temperatura për me, me ndodh azabi? Ka mrri. Ka mrri, vrahen fëmijë pa faj, hahen haket e njerëzve pa kurrfarë ndërgjegje dhe përgjegjësie. Vriten njerëz kur, kurkush nuk jep llogari. Apo, është bo xhungëll dhe është bo tmerr i madh. Nëpër dunja po flasmi në glob, jo lokal. Mirë, a ka mrri me vlu për dënim? Ka mrri. Pse, pse s'është ardhë dënimi? Nuk e dina. Ka disa pengesa. O vakti s'ka ardhë? Apo? E ka exhelin e vetë. O duhet me mrri edhe ma shumë m'u mledhë numri? E kështu me radhë. Mirëpo Zoti ynë xhelle ve ala e ka pru ligj se kur ata çka kanë shumë komoditet, Shiko vllezër sot dunjojën. Kush e udhëheq dunjojën? Ata që kanë komoditet, a fukarat? Në krye, kanë e ki. Fukarat, a ata që kanë komoditet? Ndoshta, një numër i madh i njerëzve, 60 vjet, një ditë s'e ka pa, çka e shef njëri prej tyre për ditë. Dikush 60 vjet, një ditë s'e ka shiju, që ata çka dikush prej tyre e shijon për ditë. Apo? E domethonë, ka mrri njëqind gradë. E tash, kur të mrrije njëqind gradë, prite dënimin. Pse s'ka ardhë, nuk e dina. Por, janë plotësu kushtet. Dhe Allahu xhelle ve ala e din me kudretin e vet, kur e zbrit dënimin, Zoti na rujtë nga dënimi i tina. E dyta prej normave. Vllezër ka shumë, neve tani veç do t'i përmenmi disa që i ka përmen Allahu në Kur'an. Ndërsa kjo është kaptin shumë e rëndësishme. Me kuptu se Allahu ligje ka bo. Gjynah, Apo, plus alarm, ose alarm plus gjynah barabart me, me dënim. Allahu xhelle ve ala i tha Ademit, mos ha, si të hajsh dënimin. Ça, ça ndodhi? E mur fjalën, mos ha, mos iu afro. E hangër, çka ndodhi? Zbrit poshtë. Tash çë këtë zbrit poshtë na shpesh nuk e ndjejna. Por kjo zbrit poshtë ka forma të ndryshme. Ka forma të ndryshme, zbrit poshtë. Ka zbrit poshtë, për shembull, Allahu s'le me ba vepra të mira. Kjo është zbrit poshtë. S'le me lexu Kur'an, kjo është zbrit poshtë. S'le me mësu dijen, kjo është zbrit poshtë. S'takon ti me mësu dijen. E kështu me radhë. S'le m'u fal namaz nate, kjo është zbrit poshtë. Ti thu, s'ka ardhë dënimi. Ka ardhë moti, ti s'je, s'je te e ndi. Andaj edhe kjo ligj i Zotit xhel-le, xhel-le xhelaluhu. E dyta, prej normave, e cila është normal rrjedhojë e kësajna, kanë thonë dijetarët el batar. jeta e tyre ishte mendjemadhe. Paramendo jeta, forma e jetës së tyre ishte mendjemadhe. A jemi duke jetu këta vllezër? A ka mendjemadhësi sot në botë? A ka krenëtsi? Madje ka te muslimanët krenëtsi që me na pas pa dikush prej sahabëve ish çuditë. Krenëtsi, vetëpëlqim. Jo be, unë kam mendu ata. Jo be, ki ka me më kallëzu mue. Dhe çdokush pëlqejet me mendimin e vet. Qysh tha qysh tha pejgamberi alejhi salatu ves-selam, s'bohet kiameti derisa çdo njeri ta pëlqejë mendimin e vet. Apo për shembull, unë dhe ti, secili prej neve dyve e shohim të vet tonën pak më mirë. Mirë e ka, po pak më mirë e kom kuptu unë. Me çfarë argumenton këta? U, se kjo uneja jeme dhe ajo është uneja jote. Gjithmonë uneja jeme është më e madhe. A mundet qështu vëllezër? Veç se ti je ti. S'ka mundësi veç se ti je ti. Sa tani çdo çdo qafir m'u kon tamam. Çdo Firaun m'u kon tamam, por jo, duhet me prue argument. Andaj Zoti jonë xhel-le xhelaluhu u thot, kur jeta e tyre u bo mendjemadhe, a mundet jeta m'u bo mendjemadhe? Jo. Qysh qata që kanë jetu? Shiko njerëzit sot si jetojnë vëllezër, secili për veti. S'mendon për fukarat, s'mendon për mesakina, s'mendon për njerëzit e mirë, s'mendon a mos po i hahet dikujt haki. Nuk i intereson. Do ta bëj unë punën teme, t'i rregulloj një herë punët e mia, e pastaj masi të bëhet kiameti, i kshyri të tjerët. Jo, vëllezër. Nuk kanë mendu kështu sahabët, nuk kanë mendu njerëzit e mirë kështu. Ata bashkë me punët e veta, te punët e veta e ka shtirë edhe tjetrin. Ndërsa sot njerëzit kanë veç punët e veta. Dhe punët e tjerve s'janë punët e këtina. Ndërsa pejgamberi alejhi salatu selam tha në hadith se punët e muslimanëve janë një. Punët e muslimanëve janë një. Që puna e vëllait tan a puna jote. Ndërsa na me mentalitetin ku jemi rrit, ani de kshyre punën e vet, unë punën teme. Batirat maishete-ha, që kjo kibër vëllezër. Kjo kibër. Andaj tha, Allahu Xhel-le Xhelaluhu, sa popuj i kemi shkatërru, për shkak të mendjemadhsisë. Pastaj tha Allahu Xhel-le ue ala, në fund, Wa kunna nahnu al-warithin. Dhe një grumbull i madh i qyteteve nuk janë të banuara. Sot në botë, në vendet arabe, dihen konkretisht ku e ka dënu Allahu një popull. Qëtu popullin e Adit, qëtu popullin e Themudit, qëtu popullin e Lutit, apo deti i vdekur, pse është qujtë deti i vdekur? Që ka përmen Ibn Kethiri, në Bidaje ve Nihaje, deti i vdekur, se aty ka zbrit vdekja për një herë. Apo, dhe njerëzit nuk kanë aty komoditet. Pse? Ka zbrit azapi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka kaluar nëpër vendet ku ka zbrit dënim në të kaluarën, ka thënë sahabeve, shpejtoni mos ju rrok edhe juve. Asht shumë shumë me rëndësi që të kuptohet kjo mesele vëllezër. Andaj norma e Zotit është se nëse është prezente mendjemadhsia ka vlu 100. Mane n'mend. Nëse o mendjemadhsia me një njeri, apo me një familje, apo me një shoqëri, apo me një qytet, apo me një shtet, apo me një kontinent, ka vlu njëqind, veç pritet me, me gurgullue. E pse nuk vlon për një pengesë të cilën ti nuk e di? Për një pengesë të cilën ti nuk e di. E treta prej normave të Zotit kanë përmen dijetarët është kufru ni'me, mohimi begatisë, dhe zërë. Cilat janë cilësitë e këtij qyteti? Mbane n'mend tani. Kanat amina. E para e sigurt. Vllezër arabët thojnë el labibu bil isharati yefhamu. I mençmi me isharat merr vesh. S'do t'me ia shpjegu detal për detal, edhe letërnjoftimin edhe numrin e amzës, nuk duhet kejt me t'i kallzu. El labib me isharat. Tash Allahu e ka pru një shembull, një qytet. Cilat janë sifatet? Amine, siguri absolute. Amine. E dyta, mutmainne, e qetë. E sigurt, n'kuptimin nga armiku, e qetë, qetësi e madhe n'ta, je'tiha rizkuha ragada, dhe furnizimet ekonomin e kanë pas shumë në nivel të lartë. Ragad është kur pa punë ki pare. Që ç'i tha Allahu xhele Ademit, ha pa pun, ragad. A ka sot vllezër shtete që hajnë pa pun? Ka, shumë ka. Kanë siguri, kanë qetësi dhe kanë ekonomi pa pun. Ky më ka borxh, ky më ka borxh, ju më kini borxh, ata më kanë borxh, kejt kini me më pagujtë neve. Sot muslimanët i pagujnë këtynve. Për me ia siguru, sigurin, qetsin dhe rizkun. Ragad, me hongër ai, ragad, apo ekstra me rahat. Tha Allahu xhele ve ala, je'tiha rizkuha ragaden min kulli mekan. Ekonomin e kishte të siguruar nga çdo anë. Asnjë vend nuk ka pas pa, pa rizk. Fe kefarat bi en'umillah. i ka mohu të mirat e Allahut. Çfarë ndodh? Fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Dhe Allahu jau ka shiju petkun e urisë dhe frigës nga veprat që i kanë bo ata. A nuk janë vra 60 milion në luftën e parë dhe t'dytë? A nuk janë vra statistikat e tyne, jo tonat? Mirë, çka pritet? Çka pritet me siguri, ushqim dhe qetësi dhe kufër, çka pritet? Pritet kjo me ndodh. Me vlu 100, ka mrri 100. Qetësi po, siguri po, ekonomi po, në përgjithësi dhe kufër po. Shahet Allahu, mohohet Allahu, luftohet Allahu, luftohet pejgamberi, luftohet Kur'ani, luftohet Sunneti, çfarë pritet? Fa adhaqaha Allah, pritet Allahu m'jau shiju dënimin. Allahu na rujt nga dënimi i tij. Por vëllezër, qështu ka në të kaluar thot Allahu, qështu jau kena bo. Tamam kanë mendu se arritëm kulmin, ka ardh dënimi. Se s'e ka bo Allahu këtu për me jetu qështu. Andaj, kjo është normë e Zotit xhelle ue ala se kur të mohohet nimeti dhe t'i kish qëto pjesë të siguruara, ruju, se ka mrri 100. Ka mrri sikur uji që mrrin 100 dhe pritet me zbrit dënimi. Zoti na rujt. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu për popullin e themudit. Shiko se si ishte përfundimi i kurthës së popullit të themudit. I kemi shkatrru komplet. Por, kjo çka po përmendim na tash, e katërta. Lënia dhe mosqortimi i mufsidinve. A e dini vllezër sa fesatxhi ka pas populli e themudit? A e dini sa fesatxhi ka pas? Nëndë. Nëndë. Allahu Xhelle i ka përmend nëndë veta. Tisa. Nëndë. Pse Allahu po thot i kemi dënu kejt? Kejt. Shiko dhe këtu e ka përforcu Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu, për shkak se janë konë nëndë, këtu ka thonë, dammarnahum, i kemi shkatrru ata, Wa qaumahum ajma'in. Këta nëntë dhe kejt popullin pa përjashtim, përveç muslimanëve. Pse vëllezër, kanë thënë dijetarët, sepse kejt populli nuk ju tha qatyne nëndëve, mo. Devën e salihut, te populli i salihut, sa njerëz e dëmtun? Një. Apo? Një, apo? Po pse Allahu i dënoi krejt? Se ata keshin me ata. Lujshin me ta. La ani, në daboje. E kur na i thojna zullumqarit, ani, rri rahat ti, veç bane, veç shtoje zullumin, atëher dënimi vllezër, uji ka vlu edhe për neve dhe për atë. Se s'i kimi thonë mos. Patjetër është m'i thonë mos. Mo, dhe s'jam i pajtu me këta, ngase të kap dënimi vllezër. Andaj nënveta një popull e dënu. Pse? Se nuk i kanë thonë mos. Andaj kur lihen mufsidin, ata çka bajnë fesat, kriminelët, zullumqarët, rahat ka vlu uji në çin. Pritet me me zbrit dënimi. E pesta të nderuar, vëllezër, është Dhe imagjinata dhe besimi i propagandave të rrejshme e ka mbri në kohën tonë kulmin vllezër. Kulmin. Nuk di qysh do të duket e ardhmja dhe besi, nuk di ça kanë me besu në të ardhmen ma shumë se sa kaq. Prej rrejnave dhe propagandave. Por sot shifet se është kulmi. Mirëpo edhe në të kaluarën, Allahu na ka sjell shembull. Ka thënë Allah në surën e Ahkaf. Kur populli Adit i pa do re, Si ta lajmë fenë, atëherë rahatomi se s'po na dojnë me këtë fe. Apo, vazhdimisht, klithin, bërtitin, apo, bajnë vepra që aludojnë se, o, musliman, lene ma këtë fe se, s'po mundemi me vazhdu përpara. Shiko populli Adit, çka tha, këto re, çka po vijnë, Çka thanë? Mumtiruna, shi kanë me na pru. Ata thojnë, kena me ta siguru rrogën 500 euro. Ki mu kanë i qetë, ki me pas veturën, kështu luksoze. Kështu, kështu, kështu. Kështu thanë populli Adit. Që kjo re, na i bie neve, si t'integrohemi në këto mjegulla, neve na i bie shiun. Tha Allahu xhele xhelaluhu, bel, Huwa masta'jaltum bih. Jo. Kjo është ajo çka e keni kërku m'u shpejtu ma shpejt. Dënimi. Tha Allahu xhele ue ala, rihun fiha adhabun alim. Kjo është një erë brenda kësaj ere ka dënim të randë. Apo? Andaj kujdes vllezër imagjinatat, propagandat, tendencat, do t'jau sigurojmë, do t'jau bajmë, kemi me arrit, ke kështu, kështu, veç pranoni, veç ashtu, ka mundësi që aty është azabi njerëzit nuk e din. Allahu na rujt. Tha Allahu xhele ue ala, tu demmiru kulle shej. Kjo erë shkatron çdo send, bi emri rabbiha me urdhrin e Zotit vet, fa asbahu la jura illa mesakinuhum, dhe nuk mbet përveç se vendbanimet e tyre kedhalika najzi alqawm almujrimin kështu i shpërblejm kriminelët vllezër kjo është imagjinatë kjo është imagjinatë këto re kanë me na sjell shi dhe njerëzit kanë shumë re vllezër kjo erë kjo re kjo mjegull ky vend ai vend e kështu me radhë por ka mundësi që aty është dënimi Andaj dhe duhet njeriu me kanë shumë i kujdeshëm. Dhe muslimanët janë konë shumë të kujdeshëm. Dhe nuk janë mashtru nga, nga tendencat e rreme, nga premtimet e rreme, e kështu me radhë. Kjo është e pesta. E gjashta të nderuar vllezër, prej normave të cilat, Zoti jonë xhele ue ala i ka ba në shoqëri, është zhveshja e grave. e grave. E tani apo nuk e zbresmi mbi emra, por e zbresmi mbi mbi të pashquara, ju e dini çka është e shquara. A ka zhveshje sot vëllazër a jo? A ka mrri 100 a 500 me, me vlu? 500 ka mrri me vlu. A vllazër janë plotësu kushtet për dënim, por rahmeti i Zotit dhe Allahu e din çfarë pengesë ekziston për mos me zbrit dënimi. Sa amoraliteti, sa zinaja, sa kopili, abortimi, sa vrasja e fëmijëve. Apo, mbi 50% nga statistikat e atyre të numruara se fëmijët kanë lind pa, pa martesë. Mbi 50%, vetë e kanë nxjerrë statistikën, mbi 50% nga fëmijët që kanë lind në spital të vitit 2017 kanë qenë çfarë? Pa martesë. Kjo çfarë është vëllazër? Kjo ka mrri 1000 me, me vlu. Dhe jo veç te ata, po edhe te muslimanët Zoti na ruajt. Andaj pejgamberi alejhi salatu ve selam, dhe Zoti jonë xhele ve ala na thot mos rrini me xhahilijet, se xhahilijeti dënim është. Andaj pejgamberi alejhi selam tha, fitnja e parë te Benu Israilët është gruaja. Andaj duhet t'i rujmë gratë tona, nënat e tona, çikat e tona dhe motrat e tona nga zhveshja. Mos me lan me u zhvesh vllazër. Secili me kudretin e tij, secili me takatin e tij, ngase kjo është me lan me vlu dhe me zbrit dënimi. Kështu ka, kështu komentohet, nuk komentohet ndryshe hiç. Krejt komentet tjera janë të kota, qështu e lyp koha, qështu është trendi, qështu moda. Këto këto janë me than po kënaqemi me dënim. Por muslimani nuk kënaqet me dënim. E shtata të ndëruar vllazër. Prej normave të të cilat i ka përmend Zoti jonë xhele xhelaluhu se janë rregulla të shoqërisë dhe po ekzistojnë në një popull, ekziston pasoja, është smundja e zbukurimit. zbukurimit fjalëve, zbukurimit rrenave, zbukurimit dhe gjithçka është e fabrikume. Ka thënë Allahu Xhele Xhelaluhu, ve zejjene lehumu shejtanu a'malahum. Shejtani ua ka zbukuru veprat e veta. E shikon subhanallah njeriun, veprën çfarë është e komenton, në emisione e kështu me radhë, veprën çka është e komenton është gjynah vetë. Është mëkat. Dhe thot, Zoti ma mundësoj me pas këtë sukses, Zoti ma mundësoj me pas këtë sukses, kemë këtë darsëm edhe knum, apo, u, u, u dolëm këtë pi, pi, pi teferiçit, këto a Zoti na ka mundësu. Subhanallah, ti çuditesh, ajo vepër është mëkat i Zotit, ai e zbukuron, thot, Zoti ma ka mundësu. Sukses i madh, apo, thot Allahu xhele ve ala, shejtani ua ka zbukuru. Apo, e qujnë muzikën vepër të mirë. Suksesi i këtij është 70 albume. Suksesi i tij është filan filmi ku është zhvesh, Zoti na rujt. Kjo është, vllezër, realiteti. Kjo është realiteti. Në vazhdimësi, mjetet informative këta ta nxjerrin. Suksesi i kësaj, suksesi i këtij, suksesi i asaj, suksesi i atyre. Çfarë është ky sukses? Zhveshje, amoralitet, muzikë, instrumente dhe çoroditje pa pa kufi. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, "Kedhalik zejjenna li kulli ummetin amelehum." Kështu çdo ummetit ja kemi zbukuru veprat e veta. Ti çuditesh. Ti çuditesh, thu, kjo nuk është për t'u lavdru. Kjo për t'u rujt. Kjo si me thanë, e kam kët virus, e kët kancer, e kët tumor dhe elhamdulillah Ma ka mundësu Allahu. A asht kshtu, vllezër? Qështu është, s'ka ndryshe. Me, na, ça me thanë, me, me duartrokit, apo? Mirë, inshallah të vinë edhe dy tumora tjerë. Po nuk thuhet shtu. Gjunahet janë tumora, kancera, virusa, të shkatrrojnë, vllezër. Por Allahu i lenë në humnerën e tyre, se ata janë të knaqtë me këto vepra. Andaj vllezër, prej normave është, se dënimi vjen kur? Kur ti mahnitesh me fjalë të zbukurume. E ka shkrujt një poezi, e ka shkrujt një kangë, e ka bo një, një vepër e cila nuk është për t'u krenu, ai krenohet, kjo është se ka vlu njëqind. Ose ka vlu e dyqind për me zbrit dënimi. Gjithashtu vllezër, e teta prej normave të cilat i ka përmend Zoti jonë xhelle ue ala në umetet e kaluara të cilat kanë qenë shkas për dënim, është da'ut-taklid ue ittiba'ul adat, ndjekja e verbër qorrazi dhe të qenurit ithtar i traditave të cilat i ke gjet te populli jot. Çdo popull vllezër ka pas tradita, apo veshje, stil, formë të jetuarit, trajtë të jetuarit, e kështu me radhë. Por a janë këto të sakta? Si janë të sakta? Cila është e saktë? Me kandarin e saktë kur të matet. Apo, a është ky rregull, vllezër? Kjo është smundje. Kjo është smundje. Kur ka ardh Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, ça i kanë thanë arabët? Po na i prish traditët e baballarëve. Qështu i kanë thanë. Madje, madje, janë argumentu me ata se na jena çfarë? Kujdestarë të Qabes e ti je tu bo fesat. Madje, madje, janë argumentu me ata se na jena ndjekës të Ibrahimit. Na jena me Ibrahimin, ti me kan je. Paramendo kush kujna i thot me kan je, me Ibrahimin. Sot qështu të thonë njerëz për shembull. Është ai i shfrenum, thot ti a je musliman be. Pse shkon xhami? Ti a je musliman be, pse s'vendasëm? Ti a je musliman be, ti, ti, ti çuditesh, thu, a unë duhet me i thanë këtij, a ky po, po më thot mue, çuditesh. Tha Allahu xhellahu ala, që kështu ka pas plot, të cilët i kanë thënë kur ju ka thënë pejgamberi, ejani te Zoti dhe te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thënë jo, na i ndjekmi baballarët ton. Çdo popull thotë kështu. Kjo nuk nënkupton vëllezër me këtë fjalim me thon, ta shako popull krejt është gabim. S'është ashtu. Se populli jonë normal se ka trashëgu shumë prej islamit. Shumë prej islamit. Por se kur është një vepër nuk është përputhje me fenë e Zotit xhelle xhelaluhu. Nuk i themi është tamam. Dhe nuk e përzim këta me kudretin për me ndryshue. Se njerëzit nuk gjithmon i, i morin meselet bashkarisht, apo grumbull, përzime. Ka dallim me i thonë diçkajt e keqe. Dhe ka dallim me pas takat me e ndru. Pejgamberi alejhi selam, ju ka thonë, s'ban me i adhuru këto idhujt. Dhe 13 vjet s'ka mujt me lëviz një idhull. Ça me bo? S'ka pas mundësi. Andaj, mirëpo i ka thonë kjo është e keqe. Andaj, nuk duhet të ndikomi nga smundja e pasimit qorrazi. E pasimi qorrazi vllezër është smundje e umeteve shumta. Shikoji sot krejt popujt. Thot, jo, jo, qysh e kena na ketë? Jo, jo, ti thu, shiko, ta shikojmë hadithin, ajetin, jo, jo, na e kena, na e kena tonën. Vllezër, kjo na e kena tonën nuk është tamam. Na e kena të Allahut është tamam. Nëse e ka për qëllim me tonën na e kena Kur'anin n'rregull, edhe pse shprehja më adekuate është me thonë na e kena Kur'anin, por nëse e ka për qëllim, është n'rregull. Por na e kemi tonën. Pse është e jonja? Atëherë duhet mi thonë edhe ai çka e ka të vetën, e që s'është me Allahun mi thonë ti e ki tonën. Por kjo s'është e vërtetë. Andaj, sëmundja e tetë dhe normë e Zotit e se nëse ekziston n'një popull e ka mrri nivelin për mu dënu, është ndjekja e verbër dhe ndjekja e adeteve. E nënta të nderuar vëllezër, është pretendimi dhe me këta e përfundoj na kemi dhe disa të tjera por se i shtim në ligjëratën e ardhme e fundit të nderuar vllezër është da'wa el hurrijet i fil mali uel iktisadi ues-suk pretendimi i tregtisë së lirë dhe mallrave të lirë dhe qarkullimi i ekonomisë të lirë. Pra këtë këtë shprehje e dëgjoni shumë. Tregtia e lirë, kapitali i lirë, e kështu me radhë, dhe pazari i lirë. Kjo vllezër o shumë rrezik. Kjo madje është prej ma të rrezikshmeve në këtë aspekt të ekonomisë, financave. Se njeri s'mund mund, mund u nda pi financave. O mjet, mjet, që ka thënë Allahu xhele, mjet për mbijetesën e juve. Nuk, nuk më, leni ata fjalë të atij zuhdi, që se kuptojnë zuhdin. Pasuria, parja është element i fuqishëm i jetës. Madje element i fuqishëm i trunit. Se fukaraja s'menon. Ai menon qysh me marr një, një thes mill për me e mbush barkun. Pa pas pavarësi financiare, ekonomike, truni s'punon. Çka thonë imam Shafi'iu, mos u konsulto dhe mos merr nasihat prej atij i cili, s'ka bukë me hangër te shpia. Se ai këtë nasihatet ka me t'i dhanë, dikun me shku me marrë pare. Po nëse është i pavarur në këtë aspekt, atëherë këshillohu me ta. Liria e tregtisë, liria e mallit, liria e pazarit. Tha Allahu xhele xhelaluhu në suren Hud. Kalu ja Shuajbu, E salatuke temuruke. A namazi jot po të thot tyje me na u përzi neve në adhurimet tona. A namazi jot ti edhe në xhami, edhe po na kallzon çka duhet e çka s'duhet. Shko në xhami kallzoj atje, ama këtu na e dina qysh është, apo Pastaj tha, Ew en nef'ale fi emwalina ma nesha. E njëjta shprehje vëllezër para mija viteve përsëritet në kohën e sodit. I than, o Shuaib, a namazi jot po të thot me na u përzi dhe mos me na lanë rahat në mallrat e tona me bo çka dojna. Inneke le entel halimur rashid, vërtet ti po bohesh shumë i urtë Kush ka m'u përzi në treg? Hoxhallarët mos përzihen në shkollë. Hoxhallarët mos të përzihen se si zhvillohet procesi mësimit. Kush ka m'u përzi? Kush ka m'u përzi? Injorantët? Jo. I thanë, o Shuajb, qi falesh puna jote, po qi na përzihesh në pazar puna kujna. Po Allahu i kishte thanë përziju në pazar, jo kamat. Çka kamat? E tani tregtia e lirë, malli i lirë, kapitali i lirë. Për çfarë bahet kjo vëllezër? Për m'u pasunu një klasë e veçantë e njerëzve. Ndërsa ne i themi jo. Tregtia e lirë po, mirë po me kushtet e Zotit xhele xhelaluhu. Pa ja hangër hakin kurkujna, pa ja hangër djersën kurkujna. A duhet m'u mashtru mas sajna? Jo. Por ma e randësishme cila asht vëllezër, se kur të jetë prezente kjo shprehja tregtia e lirë, pa kufizime, dhe është për qëllim m'u pasuru një klasë e veçantë e njerëzve, ka vlu uji një qind për me zbrit dënimi. E kuptut? Ka vlu uji për me zbrit dënimi. Andaj Zoti jonë xhele xhelaluhu, në gjuhën e popullit të Shuajbit, na tregoi se ata çuditen prej muslimanëve kur ata përzihen në çështje ekonomike. Por çështja ekonomike është pjesë përbërëse e jetës. Andaj përzihemi në çdo fushë të jetës. Kur themi përzihemi, kemi mendimin tonë, kemi idenë tonë dhe kemi qasjen dhe pasqyrimin dhe përfytyrimin se si na i shohmi gjërat dhe jo kemi idenë tonë kuptimin e imponimit dhe detyrimit e kështu me radhë dhe neve na kanë ngelë disa prej normave të cilat i ka përmen Zoti jonë Xhele ve ala në Kur'an dhe me këta